yettinchi bob bir kuni yerusalimdan kelgan ba'zi parisilar va tavrot ustozlari hazrati aysoning cho'lsiga yig'ildi ular hazrati aysoning shogirdlari ichida ba'zilarining tomoqdan burun qo'l yuvish dini qoidasini oda qilmayla tomoq yeyotganligini ko'rdi parisilar jumladan butun yahudiylar ajdodlarining an'anasi bo'yicha qo'llarini pokuz yumay turib tomoq yemaydi shuningdek bozordan olgan narsalarnimi yumay yemaydi uningdan boshqa qadah cho'gun va mis qochlarni yuyish to'g'risidami bir muncha an'analarga rioya qiladi parislar va tavrot ustozlari hazrati aysodin shogirdlaring nemishqa ajdodlarimizning an'analariga rioya qilmaydi nemishqa nopoq qo'llari bilan tomoq yeydi deb so'rashdi hazrati ayso ularga mundaq javob berdi xudo yashoyo payg'ambar orqali oldin aytgan muni so'zlar sizlar soxtipazlarga nemi degan mos kelidi ha uning yozmasida mundaq yozilgan bu xalq meni og'zidila hurmatlaydi lekin qalbi mandan yiroq manga qilgan ibodati behudidir chunki ugatganlari xudoning amrlari emas balki o'zlari chiqirib olgan fatvolardir sizlar xudoning amrini bir yoqqa qoyirib qo'yib insonlarning anansiga isilib oldi ekansizlar hazrati ayso ularga yana mundoq dedi o'z an'ananglarni saqlab kelish uchun xudoning amirlarini bir yoqqa qoyirib qo'yishda nemoncha ustunlik qilsizlar muso payg'ambar ota onangni hurmat qil va otisi yoki onisini haqoratlaganlarga o'lim jazosi berilsin deb buyurgan lekin sizlar ota onasiga mandan oldigan butun moddiy yordamlarni qurbon qildim ya'ni xudoga otvatdim desa u odam o'z ota onasining holdan xabar olmasimi bo'ludi deb o'gitisizlar shundoq qilib avloddan avlodgacha davomlashtirib kelgan an'analarni deb xudoning amrini yo'qqa chiqarsizlar sizlar bundaq ishlarni ko'p qilasizlar hazrati ayso haloyiqni yana yeniga chaqirib ularga hamminglar so'zimga quloq solinglar va shuni tushuninglarki insonning sirtidan ichi kiradigan narsalarning hech qandig'i uni nopok qilmaydi insonni nopok qildig'ini insonning ichidan chiqadig'inidir bu so'zlarni qulg'inglarda ching tutinglar dedi Hazreti Ayso xaloyiqdan ayrilib uyga kirganda, shogirdlari uningdan bu tamsilning ma'nisini so'rdi. Hazreti Ayso ularga: "Sizlarmi texchi tushunmayotamisizlar? Sirtdan insonning ichi kiradigan har qanday narsaning uni napaqlamaydiganligini tushunmamsizlar? Sirtdan kirgan narsa insonning qalbiga emas, boshqozniga boradi. U yerdan tarat bo'lib chiqib ketdi dedi hazrati iso bu so'zda orqali yemaklarning hammasining halol ekanligini bildirgan edi hazrati iso so'zini davomlashtirib mundoq dedi insonni nopok qildig'ini insonning ishidan dur. chunki yomon niyat jinsi axloqsizlik o'g'rilik qotillik zinaxo'rlik oshko'zlik yomonlik hiyligarlik shahvoniylik hasadxo'rlik tuhmatxo'rlik takabburlik va homoqatliklar insonning ichidan ya'ni qalbidan chiqadi bu yomonliklarning hammasi insonning ichidan chiqib insonni nopok qildi hazrati ayso u yerdan ayrilib kir sharning atrofidagi rayonlarga bordi u yerda bir uyga kirdi aslida u buni hech kimning bilishni xohlamagan bo'lsimu lekin yoshirolmadi jin takkan kichkina bir qizning onasi hazrati ayso to'g'risidagi xabarni ong'ilgan omon yetib kelib hazrati aysoning oyig'i yiqildi suriya o'lkasining fanikiya degan yeri tug'ilgan yahudiyda emas bu ayol hazrati aysodan qizidagi jinni haydab etishni o'tindi Hazreti Aysa uningga oldi bilan balla yeb to'ysin. Balalarning ninni ishtog'i tashlab berish to'g'ri emas, dedi. Yelqa ayol buningga javoban: "Shundoq taqsir. Biroq ishlomu ustal ostida balalardan tushgan non uvoqlarini яйды ғу?» dedi. Әзір Aysa uningga: "To'g'ri еттің, мошы so'zing uchun jin қызыңдың chiqib ketdi. Endi qaytqin", dedi. ayol uyiga qaytganida qizining karavotda yoqqanligini ko'rdi jin uning tenidan chiqib ketgan edi hazrati ayso kir shahrining atrofidagi rayonlardan chiqib sidon shahri va o'n shahar rayonidan o'tib yana galiliya ko'liga keldi kishilar uning oldiga gaz ham tili eg'i bir odamni elib kelib uning uchiga qo'lini tekizib saqaytib qo'yishni talab qilishdi Hazreti ayso bu odamni xaloyiq ichidan bir chatga tortib uning quloqlariga barmoqlarini tiqdi va barmog'iga tukirib uning tilig'i takkizdi Ondan osmoniga qarab cho'nqir tinib olgandan keyin u odamga "Affata, ichil dedi u odamning quloqlari shu on ichilib tili zuvonga kelib ravrus gap qilishga boshildi Hazreti ayso u yadiklarga: buni hech kimga tinmaslikni buyurdi lekin har qancha buyurgan bo'lsimu kishilar bu xabarni shuncha kang yeyivatdi haloyiq intoyin hayronlik ichida qolgan edi ular u qilgan ishlarning hammasi yaxshi hatto goslonni quloqlarini ichib gochiloni zuvonga keltirdi deyishdi